Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993 Նախորված նորությունների մասին համառոտ Շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը Արցախ է ժամանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԼՂ վարչապետը կարևորել է Ամերիկայի հայկական համագումարի գործնեությունը։ Հայկական երկու հանրապետությունների արտգործնախարարները քննարկել են արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև համագործակցության հարցեր։ Հրետակոծությունից վնասված մատաղից 1 եւ մատաղից 2 փոքր հեկերն աշխատում են։ Մարտունի քաղաքի մարդկանց առօրյան ավելի բնորոշ է գյուղական, քան քաղաքային կյանքին։ կան հայտնի են դարձել Եվրո 2016-ի 1/8-րդ եզրափակչի բոլոր զույգերը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդ հրադադարի ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, արևելյան ուղությամբ կիրառելով նաև RPG 7 տիպի նռնականետ 1 արկ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայկական երկու հանրապետությունների փոխհամագործակցության ծրագրի շրջանակում հունիսի 22-ին աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի օրեկցությամբ այցելել է շփման գծի հարավային ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետեր, շփվել տեղի հրամանատարության ու զինծառայողների հետ։ Այնուհետև բանակի շտաբում տեղի ունեցել հանդիպում բանակի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչների հետ, որի ժամանակ զեկույցով հանդես է եկել ԼՂ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Իր զեկույցում բանակի հրամանատարը մանրակրկիտ ներկայացրել է ապրիլյան մարտական գործողություններից հետո ստեղծված օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, առաջնագծում կատարված եւ կատարվող ինժեներական ու ամրաշինական աշխատանքների ընթացքը եւ անդրադարձել բանակաշինության ոլորտում իրականացվող այլ գործընթացների։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հունիսի 22-ին ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանին Համագումարի Երևանյան գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանին եւ ATP Հայաստան հատուկ ծառատունք ծրագիր բարեգործական ծրագրի փոխտնօրեն Արթուր Հարությունյանին Ողջունելով իրերին վարչապետը կարևորել է Ամերիկայի հայկական համագումարի գործնեությունը ԱՄՆ-ում հայկական շահերի պաշտպանության շուրջ հայությանը համախմբելու ուղղությամբ։ Հանդիպմանը հյուրերը ներկայացրել են համագումարի կողմից վերջին շրջանում իրականացված գործնեությունը։ Նրանք նշել են, որ Արցախում ունեցած հանդիպումները հնարավորություն են տվել ապրիլյան իրադարձությունների մասին իրական պատկերացում կազմել, ինչն օգնելու է ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրների վերաբերյալ ԱՄՆ քաղաքական ու հասարակական շրջանակներին իրազեկելու գործին։ Հանդիպմանը մասնակցում էր փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Երևանում 3 տեղ ունեցած հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն Արցախի իր գործընկերոջը Կարեն Միրզոյանին է ներկայացրել Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Երակոմ գագաթնաժողովի արդյունքները։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման, ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի թիմի կարողությունների ընդլայնման վերաբերյալ Վենայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Կարեն Միրզոյանն անդրադարձել են Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև համագործակցության հարցերին։ Հունիսի 22-ին Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Դրագոսլավ Բլաջևիչի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը ներկայացրել են իրենց ղեկավարած կառույցների գործնեության հիմնական ուղղությունները։ Ռոբեն Մելիքյանն ընդգծել է կոմիտեի նշանակությունը որպես միջազգային իրավական յուրահատուկ մանդատ ունեցող եւ ողջ աշխարհում բացառիկ առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպության։ ԼՂ օմբուդսմենը նաեւ գոհնակություն է հայտնել, որ Կարմիր խաչն Արցախում իրականացնում է ծավալուն գործնեություն հավատարիմ կազմակերպության հիմքում ընկած սկզբունքներին՝ մարդասիրությանը, չեզոքությանը, անաչառությանը, որոնց անշեղ պահպանումը կոմիտեի գործնեայության արդյունավետության գրավականն է։ Հրետակոծությունից վնասված մատաղիս 1 եւ մատաղիս 2 փոքր հեկերն արդեն աշխատում են։ Արցախ հեկ բազմբաժնետիրական ընկերության տեխնիկական տնօրեն Արմեն Գասպարյանի խոսքով հրետակոծության հետևանքով հիմնականում վնասվել են փոքր հեկերի աշխատանքն ապահովող շինությունները, ինչպես նաեւ մատաղիս 1-ի գեներատորներից մեկը, 1.6 տասնորդական մեգավատ հզորությամբ, որն այժմ վերանորոգվում է Երևանում եւ հուլիսի կեսին շահգործման կհանձնվի։ Մարտակերտի շրջանի մեծ շեն համայնքի մշակույթի տունը կառուցում է Երևանաբնակ արմատներով մեծ շենցի երջանկահիշատակ Կարեն Կարլեն Եսայանի ընտանիքի ֆինանսական միջոցներով։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2015 թվականից։ Այժմ ընթանում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Մշակույթի տունը երկհարկանի տիպային շինություն է, որտեղ տեղակայված է լինելու դահլիճը բեմահարթակով, հանդերձասրահը, պարապմունքների դասասենյակները, գրադարանն իր ընթերցասրահով երիտասարդների համար նախատեսված հավաքատեղի։ Մեծ շենի համայնքի ղեկավար Սլավա Խոշուդյանի խոսքով կենտրոնը հնարավորություն կտա յուղի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այսօր որոշում է կայացրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը անհատույց օգնության կարգով տրամադրել ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ ԼՂ ոստիկանությանը կփոխանցվի 11 միլիոն 834 հազար դրամի չափով օգնություն։ Մասնավորապես կտրամադրվի ալկոհոլի քանակը ստուգելու սարքավորումներ եւ 30 նետբուկ։ Մարտունի քաղաքը բնակչության թվականակով երկրորդ բնակավայրն է Արցախում։ Միևնույն ժամանակ այստեղ մարդկանց առօրյան ավելի բնորոշ է գյուղական, քան քաղաքային կյանքին։ Մարտունու ձեռքբերումների ու հիմնախնդիրների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մարտունի քաղաքում աշխատատեղեր քիչ կան։ Միակ մասնավոր ընկերությունը, որը որոշ չափով աշխատատեղերի խնդիր է լուծում, Մասիս Տոբակո ընկերության ճորանոցն է։ Ինչպես մեր զրույցում նշեց քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը, այս գործը սեզոնային բնույթ է կրում։ Միայն քիչ թվով մարդիկ են ընկերությունում ամբողջ տարին աշխատելու հնարավորություն ունենում ամենապահանջված ժամանակը 50-ից 60 աշխատատեղ է ապահով։ Դա մեզ է նորմալ թիվ է։ Քաղաքապետի վստահեցմամբ արտադրամասի բացումը խթան է հանդիսացել, որ เป զի հողօգտագործողները հետաքրքրվեն նոր մշակաբույսի աճեցմամբ։ Անցած տարի 8 հողագործող է զբաղվել ծխախոտագործությամբ, այս տարի նրանց թիվն ավելացել է։ Ապրիլյան մարտերը սակայն խանգարել են հողօգտագործողներին ժամանակ ինստանցիաները հնարավորություն չունեցավ տեղադրել, դա մի քիչ հետ անցալ այդ աշխատանքները, բայց համոզվածում Վեյտուլան վրացին եւ ըստ հայտի կարողանալու են լիարժեք օգտագործել այդ տվյալ հողամասերը։ Նոր եւ անծանոթ մշակաբույսի խնամքին ծանոթ չլինելով հողօգտագործողները դեռևս չեն կարողանում բարձր վերքատվություն ապահովել։ Փոխարենը հողօգտագործողները ցանկություն են արտահայտել այդ սացիլները աճեցնեն ինքները։ Սերմերից ստանալ սացիլներ, որից հետո սացիլները տեղադրել իրենց իսկ հողամասերը կամ տրամադրել նույնիսկ ընկերության։ Ծխախոտագործության զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրը ռոռոկման ջրի բացակայությունն է։ Մարտունու բնակիչները ժամանակին օգտվել են սեփական աշնորհման գործընթացից եւ վարելահողեր են ձեռք բերել, բայց խնդիրն այնն է, որ տվյալ հողատարածքների մոտ 80%-ը, 85%-ը ջրովի չի։ Արդեն իսկ սկսված է ծրագիրը ռոռոկման համակարգ ձեռք բերելու։ Դեմբերը ցավոք դանդաղ է։ Արկա հիմնախնդիրները հաղթահարելու եւ գյուղացուն սատարկանգնելու ուղին Մհեր Խաչատրյանը տեսնում է ոչ թե հեշտությամբ առանց քաշքշոցի տրվող վարկերին, որոնց օգտավետությունը նախիստ կասկածելի է համարում, այլև գյուղացուն ուսուցանելու, սովորեցնելու մեջ։ Վաղուց անցել են ավանդական ձևով հող մշակելու ժամանակները։ Միայն հողն ու մշակաբույսը լավ ուսումնասիրելու դեպքում կարելի է լավ արդյունքի հասնել, ասել է թե սեփական փորձի փոխարեն հիմնվել գիտելիքի վրա։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայիս ամսից գործում է Հադրուտ քաղաքի պետական մանկապարտեզը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Մանկապարտեզը գործում է 2016 թվականի ապրիլի 1-ից։ Այդ օրը թե ինչ ուրախություն էր Երուսեր էր դիրում այնտեղ դժվար է նկարագրել։ Ցավոք ապրիլյան քարոյրապատերազմը ցախողեց մանկապարտեզի գործնական հետ կապված բոլոր ծրագրերը։ Եպատական չէ որ Հադրուտ քաղաքի երեխաների համար այդ շատ կարևոր օբյեկտի մասին այժմ է խոսվում։ Չնայած հաջորդում արտարոց ոչինչ չի եղել, բայց երեխաները չեկան մանկապարտեզ։ Այն մեկ ամիս նորից չգործեց։ Մայիս ամսից արդեն կաննավոր երեխաները հաճախում են եւ մանկապարտեզը իր գունով իրականացնում է գործունեությունը։ Մանկապարտեզը ապահովված է անհրաժեշտ բոլոր բարագավներով։ Ըստ մանկապարտեզի տնօրեն Ինա Երեմյանի մանկապարտեզում գործում է երկու խումբ՝ կրտսեր եւ ավակ խմբեր, որտեղ դաստիարակներ են աշխատում մանկավարժական կուրսում ունեցող անձինք։ Ունիսի 1-ին մանկապարտեզ երեխաները իրենց առաջին ելույթները տվեցին։ Այդ մանկապարտեզը մի գեղեցիկ նվեր հաջորդ քաղաքի երեխաներին եւ մնում է բարի երկ մաղթել մանկապարտեզի հետագա գործունեությանը եւ ցանկանալ դեղնավոր աշխատանք մտածել ընդի դե դաստիարակության գործում։ Դուք լսում եք լուրեր։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ենթահանձնաժողովը հունիսի 23-ին կքննարկի ԱՄՆ 2017 թվականի ֆիսկալ տարվա բյուջեի նախագիծը, որում կնախանշվեն արտաքին օգնության առաջնահերթությունները։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը հորդորել է 2017 թվականի ֆիսկալ տարվա շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի օգնություն։ Մասնավորապես հանձնախմբից նշել են, որ այդ գումարը կներդրվի մարդասիրական եւ զարգացման ծրագրերի մեջ, այդ թվում Lady Cox-ի վերականգնողական կենտրոնի ընդլայնումն ու մոդեռնիզացիան, տարածաշրջանային կլինիկական ծառայությունները, որոնք կծառայեն ֆիզիկական ու մտավոր արատներ ունեցող երեխաներին ու մեծահասակներին։ Հունիսի 21-ից 23-ը աշխատանքային այցով Մոսկվայում է եղել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պատվիրակությունը, որը ռազմատեխնիկական փոխգործակցության երկկողմ բանակցություններ է վարել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության, ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության եւ Ռոսոբորոն էքսպորտ ձեռնարկության ղեկավարության հետ։ Բանակցությունների արդյունքում ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ։ ԱՄՆ-ն ողջունում է այն դրական տեղաշարժերը, որոնք ձեռք են բերվել Սանկտ Պետերբուրգում կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան։ Նրա խոսքով բանակցությունների շրջանակում նկատվող առաջխաղացումը Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ Վեննայում ԱՄՆ ու ԵԱՀԿ համանախագահների միջնորդությամբ կայացած նախորդ հանդիպումների տրամաբանական շարունակությունն է։ Գլխավոր նպատակն է օգնել համընդգրկուն խաղաղ համաձայնությանը, նշել է Սեկուտան։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ուղերձ եղել Հայաստան կատարելիք այցից առաջ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մի քանի օր անց ես մեծ ուրախությամբ կլինեմ ձեզ հետ Հայաստանում։ Այս պահից արդեն հրավիրում եմ ձեզ աղոթելու այս առաքելական ուղևորության համար։ Գալիս եմ դեպի Հայաստանի առեղծվածային բարձունքները որպես եղբայր, մղված ձեր դեմքերը տեսնելու ցանկությունից, աղոթելու ձեզ հետ եւ կիսելու բարեկամության պարգևը։ Ձեր պատմությունը եւ ձեր սիրելի ժողովրդի հետ կատարված իրադարձությունները առաջացնում են իմ մեջ հիացմունք եւ վիշտ։ Որպես ավետարանի ծառա եւ խաղաղության սուրհանդակ ցանկանում եմ գալ ձեզ մոտ նեցուկ կանգնելու խաղաղության ճանապարհին գործադրած յուրաքանչյուրի ջանքին եւ միասին քայլելու հաշտության արահետով, որը հույս է ծնում։ Թող որ ձեր ժողովրդի մեծանուն սրբերը, մասնավորապես եկեղեցու վարդապետ Գրիգոր Նարեկացին օրհնեն մեր հանդիպումները, որոնց սպասում եմ վարցանկությամբ։ Շնորհակալություն եւ ստեսություն։ Հայրենով եզրափակել է իր ուղերձը Հռոմի Պապը։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը հունիսի 22-ին ընդունել է խորհրդանի падգամավորների պալատի նախագահ Յան Համաչեկին եւ խորհուրդ տվել падգամավորների պալատին, որ เป զի հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև քննարկի։ Թուրքիայի խորհրդանի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության հայ падգամավոր Կարո Փայլանը դատական հայց է ներկայացրել թուրքական ազգայնական իդեալիստերի օջախներ կազմակերպության դեմ։ Նա մասնավորապես գրել է. Հունիսի 2-ին Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից ընդունվեց բանաձև, որը ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը։ Նույն օրը ազգայնականների իդեալիստների օջախ կազմակերպության շուրջ 200 անդամ հավաքվել է Ստամբուլում Գերմանիայի հյուպատոսության մոտ։ Նրանց ձեռքին եղել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դրոշներ եւ բացականչել են լավագույն հայը մեռած հայն է։ Նման կոչերը հրաապարակայնորեն իրականացված ատելության հանցագործություն են եւ հայերի դեմ բացահայտ սպառնալիքներ։ Ես իրականացված այս ատելության հանցագործության եւ սպառնալիքների դեմ Ստամբուլի հանրապետական դատախազություն դատական հայց եմ ներկայացրել։ Մարզասերների համար Ֆրանսիայում շարունակող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում հունիսի 22-ին ավարտվեց խմբային փուլը եւ հայտնի դարձան 1/8-րդ եզրափակչի բոլոր զույգերը։ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը պաշտպանող Իսպանիան կհանդիպի աշխարհամասի գործող փոխ չեմպիոն իտալացիներին, իսկ աշխարհի գործող չեմպիոն Գերմանիային բաժին հասավ Սլովակիան։ Ընդ որում 1/8 եզրափակիչի արգելքը հաղթարելու դեպքում Իսպանիան ու Գերմանիան կհանդիպեն 4-րդ եզրափակիչում։ Հիշեցնենք, որ Եվրո 2016-ի 6 խմբերից Play-off-ի ուղեգիր են նվաճում առաջին ու երկրորդ տեղեր գրաված հավաքականներն ու երրորդ տեղում հայտնված լավագույն արդյունքով 4 թիմեր։ Երրորդ տեղով play-off դուրս եկան Սլովակիան, Հյուսային Իռլանդիան, Պորտուգալիան ու Իռլանդիան։ Ռիո 2016 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի օլիմպիական թիմը կհամալրվի նաև երկու լողորթով։ Այս մասին ասել է լողի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Միսա Գաբրելյանը։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեից արդեն ստացել են Ռիո 2016-ի մասնակցության երկու ուղեգիտ հավաքականի առաջատար լողորթների անուններով՝ Վահան Մխիթարյանի եւ Մոնիկա Վասիլյանի։ Շատ ուրախ եմ, որ լողորթները եւս հնարավորություն ստացան մասնակցել օլիմպիական խաղերին։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, գիշերը եւ օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է